Já, góður hlustendur. Þið eru að hlusta á þáttinn ESB neiða já 5. daginn 23. september árið 2010. Við Andris eru hérna komnir með góða gesti og já. það eru þeir Kristján Gunnarsson, fyrirvændi alþingismæðar og Elvar Arason sem er master í alþjóða stjórnmála. Eh, stjórnmála sem er ekki ekslemt. Þetta eru góða gesti. Við vitum að Elvar er bloggari sem hefur Elvar Rötni bloggari sem hefur bloggað svona fyrir aðeld og við vitum að Kristinn hann er, hefur efasöndur um ágætið þess að ganga í erfarsamtið og nú ætlum við að Það er kannski spurningum að fá, fá aðeins svona, já, frá þeim sjálfum hvernig, hver, hvernig, hver aðstæðan sé og eh, til þessar sem við höfum kallað stærstu spurningar í Íslasögurnar Já, og við spurum alla sem komið þætt, þáttin að þessu og fáum í mjög stuttum áli svona ágrip, hvað myndur þú, Kristinn, vilt þú byrja að segja okkur svona hvernig þín, hvað ræður þinni afstöðu mestuleiti? Já, ég skal kannski fara yfir það ég fá um orðum eh, hún undar einstáldi af anstæðum Eh, ef, ég, ef Ísland væri þjóð í miðri Evrópu þá myndi ég vera hlindur því að svo þjóð væri aðilega Evrópusambandinu mm -hmm. af því aðstæður á þeim stað eru þannig að það væri betra að mínum að þetta fyrir þá þjóð við búum við aðra aðstæður þar sem við erum mm -hmm. og þess vegna e, er afstæðum mín öðruvísi en en hún er varðandi ef Ísland væri á meginlandi Európu mín afstæði er svo að aðild að Európusambandinu sem eh, er að mörguleiti áhugaverð og aðildan að európska efnaðsvæðinu hefur fært Íslandingum ímislegt gott við komum ekki neyta því mm. að aðeldi er því of dýru verði keift við létum of mikið af okkar sjálfstæði of mikið af ok forræði yfir okkar málum e, til þess að e, ég telji það verjanlegt. Ég, ég ljósi þess að við höfum frá 1918 með því að ráða okkar málum sjálf fært Ísland úr því að vera sem þá var eitt fátakastarland Európu sem bjófi hvað frumstæðust skiliði bæði hvað var þar borgarmyndun og samgöngur sem þekktust í Európa á þeim tíma mm -hmm. í fremstu rauð þjóða í heiminum og þó að efnaðsraunin hafi fært okkur svolítið aftur og bank í lífsgæðum þá erum við eftir sem áður með þjóðfjörða hér sem er í allra fremstu rauð í heiminum og það sjálfstæðið og okkar eigin ákvarðanir hafa fært okkur þanga og ég er ekki tilbúin til að eh, gefa stóran hluta af því frá mér í hendurnar á öðrum og þurfa að sækja það undir þá hvernig ákvarðinni verða teknar í vegamiklum málum mm -hmm. En Elvar, við verpum þessari klassísku aðal spurningu þáttar að segja til þín hver er svona, hvað móta þína aðstöðu? Já, ég er svona í grundvallar atriðum ósamala kristni Ég tel að, að hérna, Íslendingar hafi frá lífðistofnum alltaf tekið þátt í alltjóðlegu samstarfi með okkar nákvæmlega ríkjum. Við höfum verið aðlara NATO, við höfum verið aðlara EFTA við, og séðan náttúrulega í gegn með mm -hmm. E samningin og ég tel að það hefur verið okkar gæfa Íslendinga að taka þátt í þessu samstarfi og ég held að raugrætt framhalda þessu sé að gerast fullgildur aðildri að Európa-sambandum. Þannig að e, eh, spurningum með sjálfstæði, ég er ósamála því, ég held að á tímum nattvæðingar þá séu ákvarðunar eh, sem að séu fyrir ofan þjóðveldið sem séu mjög nöðsilegt og þar eru þarna og þar skipta máli fyrir litla þjóð og okkar framtíðasín er að vera í svæðismyndu samstarfi með Norðurlöndunum og Íslasartríkjánum á vettan gerðarsambansins. Þannig höfum við mest áhrif og, og þannig munum við varvita sjálfstæðislinga. Mm -hmm. Ég er svo sem er ekki anstæðingur alþjóðlara samvinnu þó að ég sé ekki hlindur yngungu Íslands í Európusambandin e, við höfum ávinninga af samstarfi eins og EES og e, þó að ég hæfur ansnúið því á sínu tíma þegar að greitur atkvæðum það á alþengi að ganga inn í inn í þetta samstar þá hefur það að mörguleiti reynst vel og anstæða mín á þeim tíma reyðist miklu leiti af stjórnaskráni. Ég taldi eins og fleiri að framsal domsvalds á þeim tíma væri anstæð stjórnaskráni. Á það hefur ekki dreynt síðan, hafur enginn farið í mál með hann þátt málsins, þannig eftir að domstólinn er til og, og við, við erum vaksandi mælu fann að samþykja hann og menn fann að snúa sér til hans til þess að leita úr ágrænsmálum hér innanlands. Mm og kannski er það bara ágætt kannski er það ágætt að eftardómstólni geti veikt innlendum domstólum leiðsögnum í tildæknum málum mm -hmm. en það er hins vegar öðruvísi en að fela Evropadomstólum fullt og uh, fullt forræði í að úrskurða í þeim málum Nei mitt En uh, Elvar uh, þú nefndir að, að þetta veri svona raugrætt framhald af aðald okkar eftir mm. og menn hafa sagt í rauninni að Eh, eh, eftir að jafngildi rauninni svona okkur skonar auka aðild að Európa-sambatinu Já, eða e, e samlingur Já, eða e samlingur fyrir kjö og þar að leiðandi sé það svona e, eh, en auka allt þó með þeim skilurðum að, að við fáum ekki höfum ekki áhrif á þau marta þeim reglum og, og lögum sem við þurfum að setja vegna aðildar okkar að eða svæðinu og eða samlinum e, Hver hérna Já, hvað hva heldur þú um EES-samningin og, og, og hvernig skýrur það að flestir þeirra sem eru á móti aðeld, þeir eru hlindir þessari auka aðeld án, án þessara áhrifa á, á lagasendingu? E... Hver heldur þú að sé megin ástæða þess að mennur eru sammóla Er auðvitað hannarsverði? Já, nei, já, það er maður varpað þess að snúa þessu Já, ég meina, ég hef ofta velti, velti reglulega fyrir mig hversu fólk er ansnúðið í að gerast aðeinslega af sambandun en, en, en hérna er það, er það, er það spurningin sagt, eh, já, spurning, já eh, í ljósi eh, þessara líðræðis halla ég var nefnilega svolítið ósamlega þegar þú sagði að þetta væri stæðista spurning í Íslandsfjörðuna með þetta minniháttamál að gangast gerast fullítur aðeinslega af Európa-sambandun það er nýtt við <laughs> þetta er alveg nýtt <laughs> nú er hlutur að gerast <laughs> ég held að, hérna, að það að, að, að gerast fullgildur aðeili sé ekki það stórt stök hver er stærsta spurning í Íslandsfjörðunum þá? Eh, <laughs> Nei, ég skal <laughs> en hérna, okkur finnst þetta mjög stór spurning en verðum við ekki að hérna, umvorðana kannski bara, en hérna ég held að varandi eitt sem að hérna, við höfum gaman að ræða hérna, alltaf hérna hvort að við séum í aðelda fyrra með aðluguna fyrra Andris var aldrei nóga þessu alltaf þessu fyrir sér <laughs> nú er bara á fyrir á, á forsiðu bandablaðsins er hérna aðelda fyrra við ESB ordnar aðlugunaferli segir hérna bandablaðinu og afstæða auðaríkisraður á skjön við veruleikan og bændur krefjast þess að staða landbúna í aðaldavirðan verið skýrið svo segir hérna á brefi sem þeir hafa sendt og hérna greinlega mikið læti komin í þetta að mati samdagana hafi bæði stjórnvöld og ESB þrýst verið lágum að stjórnsýsla og lögja verið aðlöguð aðreglu sambansins á meðan á aðaldavirðan stöndur og áður en aðaldarumsvörn hefur fengið stjórnskipilagi meðferð ef þessu heldur svona áfram sem horfir þá verður þjóðuratkvæðgræstunum aðalt marklaus en það verður þá búið að innlega regluverk Europasamsi hér á landi áður en til hennar kemur við þetta einhver leiti. Hvað finnst ykkur um þetta? Er ykkur búin að setja ykkur inn í þetta? Þetta hýtamál? Ég er nú svo sem fylst með umræðum um þetta andriði hvort þetta séu aðildar viðræður eða aðlögurnar viðræður Ég þekki nú ekki skjölinn sem að líka þarna baka, ég hef ekki séð þau en, en ég er samt að segja enga trú að því að þetta sé réttum málflutningur. Ég held að, að Európusambandi er ekki í þeim leik að blekja fólk eða umsækjandur ég, ég hef enga trúið því þó ég sé ekki sammálu því að Íslandingar séu inn Þeir eru ekki að blekja, sko það kemur fram einmitt hérna hjá Európarsamtunu að þetta séu aðluna viðrar en það er eins og það er okkar utanriksvæmundi sem segir að það séu ekki sko Ég hef enga trúið því Þetta er hæslu áráður Það stendur bara í skjölum hérna, það stendur hérna sko, Ísla, sko Íslandingar hafa frá árunni 1994 verið tekið upp mjög stóran hluta af reglverki Europasambansins og það að tala um það að hérna að þessi aðlöfnaferli hafið með þetta að sækjum aðelda Europasambandinu, það er bara algjörlega út í held. En, en þá spurningin, ef það kemur ljós að það sko- væri hafið, hvernig, hvað myndist þið þá um það? Hvað áttu við með að... Bara til dæmis ef það væri þegar ferða að vinna... Þetta tala um þessar þessa aðtóðsendir sem komi varandi það að, að tölfræðu upplýsingar sem að bændarsamtökin er að vinna mm -hmm. Er, er, það eru grundvöldur það er meira en það já, hva, hvað þá? það er til dæmis þegar við göngum inn ef þeir eru ekki þá búin að gera til dæmis ganga frá sínum umsóknum í styrkjakerfið þá, fá, þá missar heilt ár úr sem það eru gengið inn þá er það þeim bara til dæmis mikið skeinhætt að hafa ekki tekið fullan þátt í aðalöfunni fram að skiljiði það er nefnilega, þarna kemur nefnilega sko, vandin mm. að, að hérna það, það er farið fram á tölvöld miklu aðlugun og, og það eru 5 miljardar í umferð er, í landinu það eru tölvöld mikil eh, umsýslega kringu þetta við þurfum mm. að lækja þar til 1 miljard mm -hmm. sem er þá dreyin frá öðru heilbrís eða mentast mert, það þarf að koma fjarlög sko já, já. þetta er allt til aðlugun, en, er þetta ekki? áður þjóðin kýrs eitt en eitt ég held frosti og því fram að við þurfum að gera þessar stjórnsýrlu breytingar hvað sem í gönguminn erum sambandið er við, við getum ekki eh, hérna, látið hagsmuna aðila að eh, vera með upplýsingar sem að grundvallar á, að grundvallar á, á, á þeim á því hvernig eh, styrkjakerfum þeirra er hátta. Það þarf að útbúa sérstakar greiðslu alveg óhátt í hvort þið gerum staðilega að Európa samtunni ekki. Þannig að ég finnst þetta að vera einhvernlega umræða að því er haldið fram að annað samninsæling krefist þess að hinum að hann gerir breytingar áður en samningur í gerður til að uppfylla aðild sem hann er ekki búin að samþykja ja, Þetta stendur bara í skjölum Þetta stendur bara í skjölum Ég, ég, ég, ég hef enga trú á því að þetta sé rétt um álflöfningu satt að segja að Þeir sem eru á móti aðild af örbursambandinu eiga einbeta sér að þeim rökum sem að menn mhm. hafa í höndunum eru góð og gild en ekki að fara út í svona En hver eru þau þá? Það er valda framsæli Ef við Eftir aðelda að Europasamlu, hverjir myndu taka ákvarðanir eða hafa áhrif á ákvarðan fyrir Íslands hönd? Mm -hmm. Það eru kannski tveir, þrý stjórnmálamenn, mm -hmm. oddvitar helstu stjórnmálflokkana. Það eru svona 50-100 embættismenn, 10-20 mhm. helstu fullur hagsmunnaðurana. Það eru þessir aðelar sem myndu hafa áhrif þar sem að þarf að beita sér í Bryssel og annar staðar á þær ákvarðanir sem myndu gilda fyrir Íslandingar. Það er ekki alþengi Íslandingar það eru ekki þing, kjörni þingmenn og það eru alls ekki kjósendur í Íslandi, það eru þeir sem myndu missa mestu áhrifin við aðildina mm -hmm. er, er þetta reynslana að, að þjóðþing þeirra ríkja sem hafa gengið í sambandið og eru aðilara sambandinu uh, að þau hafi vext svona mikið við enganguna? Já, Európusambandi eru alltaf að stækka að umfangi þar að taka til sín fleiri og fleiri málaflokka og þess vegna haf, hefur verið lögð meira áherslu á ebla Európu þingi, kjörna þingmenn Európu sambansins sem eru kostnir og einstökur löndum þannig að það hefur verið að búa til lögjavald samíliðt lögjavald mm -hmm. og það hefur svolítið elst, það er, ekki, það er alveg rétt en er ekki rétt að þeir hafa ekkert lögjavald það veikist þá náttúrulega lögjavald einstakar þjóðríkja en það, svo, svo kemur maður að þeirri, þeirri sko stærinn til maður fyrir að skoða þetta að Európu þingið hefur ekki lögjavaldið heldur er það framkvæmtastjóðin Já, já, svo, en það er samt verið að breytast en, en einhvað eh, sér að það er rétt að, að Europaþingi er ekki löggjafald í sama skilningu við það ekki með allþingi en uh, má kannski segja frekar það er áhrifavald uh, Kemur að já. mótun löggjafar En Kristið, ég var í hérna, Stokkómi núna eh, fyrir viku síðan og, og fylgist það með kostningabarutin í síðan og ég var ekki var, hef ekki árið var við þetta í öðru ríkjum að þau hafa mist, þar var mjög öflug umræða í gangi í, í kostningabarðinni mm -hmm. millir þessar tekja fylkinga sem að mm -hmm. Eh, uh, þessar borgara aflana og, og, og, og vinstri blokkarinn ég hef ekki verið var við þetta að, að þjóð, þjóðríkinn sé að missa þessi völd sem þú ert að nefna ég hef ekki verið var við það hjá neinu nokkru ríki En nú er ekki að tala um þetta í Svíþjóð til dæmis í kostningunum þar Þetta, uh, það, þetta, var, þetta var ekki eitt af þeim málum sem menn voru að ræða Þetta var, þetta var ekki, ekki, ekki umræðið það eru nokkri flokkar sem eru ansnúður aðild það er vinstirflokkurinn meðal hans uh, eh, hann var ansnúðin uh, og hefur alltaf verið ansnúðin síðan var þessar græningjar þeir eru ekki, þeir eru með þessar græningja ekki vinstu grænar hérna sem er annar flokkur, hann er, hann er fylgjandi er, aðl, já, aðl, hva, nú, eru þeir ekki líka ræða alltaf upptöku eða ekki upptöku? Jú, sérna það, það er eindar hvað var þetta því? Það, þetta var ekki mikið á dasgrá Þannig að þeir eru sammálu um að þetta veði ekki núna Já, það var ákveðið að borgara, flokkun frí grænfælt, hann ætlaði ekki að setja þetta mála á dagskrá. En þetta er nú samt breytilegt eftir málaflokkum og, og til dæmis eru skotar, það er, er tölfur óvana í Skotlandi með áhrifaleysi skota á fiskveiðistefnunni og veidarnar á, á miðanum kringum landi. Nú breytar eru þrátt fyrir aðild síðan 1973 en mjög ansnúnir aðild að Europasambandinu og nýlega konun leiti ljósa meira hluti breyta er ansnúin því að vera í Europasambandinu En okkur gangur er það ekki bara úr Europasambandinu? Já, já, það er, er, er ákveð spurning Þetta er nefnilega mjög góð spurning og ég vart velli fyrir með, með breyta sem voru á njánum eh, þarna, að býja um, óska eftir að komast inn á sín tíma og það var Tjálsti Gól sem stöðvaði hindraði að þeir fengju aðganga að Europasambandinu því að fjárfesting mingaði svo hjá þeim og þeir voru í verðunum efnaðarsvandröðum ég ótti veldi fyrir mig, akkur, akkur fara ég bara ekki úr sambandinu staðrindinu er svo að hérna, þeir flokkar sem hafa búið fram og setta að stefnurskona mm. að fara úr sambandinu, þeir hafa ekki fengið eitt fylgi í almennu kostningum þannig að, þannig að til og með sjálfstæðarflokkurinn er eini flokkurinn í Íslandi nei, eini flokkurinn í Evrópu sem er hófsamur hæriflokkur sem er á móti mótið Európsum. En nú hefur fylgi sjálfstæðisflokksins á Íslandi aukist við það að þeir ákvaðu að það veri gott að draga umsóknum tilbaka, þá styrtist það eru er svona skamdum að setja í skoðana það verður bara, bara mjög áhugavert ef það erði kostninga núna hvort að það erði sett á, á, á kostninga sjálfstæðismanna að draga umsöndu baka ég er stór efast um það þeir myndu aldrei, aldrei vilja bera ábyrð á því mm. þeim afleggingu sem að það myndi hljótast að því að draga umsöndum það, það er ákveðlega erfitt að segja þessu úr held ég, held ég. Já, það er eins og er í dag er það mjög erfitt Valla, ég held að segja ekkit ákveð um úrsögn eh, nema það, það er komin í Lissabon þar átt að koma einskynns í mjög stjórnarskanu sem ekki varð og enda í Lissabon en ég held að ég er eiginlega ósámála ykkur um það að ég held að það sé mjög rótgróin anstaða meðal Íslandinga e, gagvat aðeld að Europasambandinu og ekkit endilega regna sem er lítja svo á að Europasambandi sé einhver e, vondur aðeli með horn og hala það er bara sjálfstæðist tilfinningin ennþá mjög sterk meðal Íslandinga og sérstaklega núna þannig að ég held að í raun og veru sé sama hvernig með semja á næstunni að aðeldarsamlingu yfir feldur og þess vegna held ég að vera ekki gerðin eitt samningur á þessu kjörtíðarbyrði ég held að, að, að samfélkingin og stöðnismenn aðelda gerir sér grein fyrir þessu og hafi valið þá stefnu núna að láta aðeldar viðraðnar vera í gangi á næsta árum og býða átekta eftir betra uh, eh, hagstæðar í vindátt Þar vil látnar taka lengri tíma Já. Nú þurfum við eiginlega að taka stutt og komum svo aftur eftir hlýja Vastarendi árastri, láttu okkur gera við bílinn. Við erum sérhæfðir í viðgerðum á tójötabílum. Bílasbrautun og réttingar auðurs. Nýbilefi í tíu við hlýðin á tójötaumboðinu. Skipholz Apotek býður upp á 15% afslátt af Nikotínel Mint og Nikotínel Æsmint í september. Skipholz Apotek ódýr lif fyrir þig. Fatamarkaður fjölskyttihjálpar Íslands er opinn alla miðgudaga frá klukkan 13.16. Komið á styrkið gott málefni. Fjölskyttihjálp Íslands. Fyrirlestrar um klíníska næringafræði verða haldnir á Grand Hotel 29. september næstkomandi kl. 18 til 21. Fyrirlestrar eru Helena sem er hjókunarfræðingur og klínískur næringafræðingur. Anna Katarína, klínískur næringafræðingur og eigandi virtrar næringaráðgjáfastofu í Danmörku og Jónína Ben sem talar um detox-hreinsun. Skráning á jónina at detox.is eða í síma 822 4844 822 4844. Þú léttist án þess að fara í megrun, mingaðu mataskamtana með hjálpu sótrim og kílóin hverfa. Sótrim júrtatöflur fást í apotekum. Glæsilegar peysun nýkomnar. Herrahúsið lögða við 47. Snirtimiðstöðun Landkom er alliða snirti, nutt og fótaðatjarastofa sem býður einni upp á fjöldasérumeðferða fyrir herra og dömur. Hvernig hljómar til dæmis indislegt djúbslagandi heitsteina heilnutt? Snirtimiðstöðun Landkom, húsi vestlunarinnar, kringlunni 7, snirti, nutt og fótaðatjarastofa. Nú getur þú fengið metan í bílinn þinn og lækkað elsnittiskostnað um alltaf 50%. Metan er nútíminn, metan er góður kostur strax í dag. Metanbíl.is, sími 580 0400. Komt í skoðanaferð með bílinn þinn til frumherja. Við skoðum bíla á 30 stöðum á landinu, sama verð um land allt. Nánari upplýsingar á frumherji.is, frumherji örug beifræðaskoðun. Gull, gull, gull. Ég, Magnús Steinforsson, gullsmíðamistari, kaupi gull, gamalt gull, nýlegt gull, brotagull, einnig tangull, sem sagt allt gull. Leitið til sérfræðing svo fáið góðar, fróðlegar og faglegar upplýsingar. Ég er í Póstustræti 13 við Östurvöll og pið alla virka daga. Upplýsingar í síma 699-8000, 699-8000. Verið velkominn. Kynntu þér Pompeia, mikið úrval af fallegum og þægilegum fatnaði, sokkum og sokkabugsum. Veldu gæði, veldu gott verð, veldu Pompeia og þú verður ekki svíkin. Sigurveðarinn Súkoblokk hendar öllum sigursjúkum sem almenningi. Brennið fytuna strax, stöðið sigurinn og kolvetnið áður en það verður að fytu. Betri apotekinn, maðurlifandi. Solohelsa.is Afsláttur af liftkomplexkreminu í Kvenna apotekinu, Laugarnes apoteki. Bestu verðinn og alltaf næg bílastæði. Ókipis livjasköndun og heimsendingar. Kvenna apotekið Kirkutegi 21 Gítarskóli Íslands auglýsir Gítarnámskeið, enga tíma fyrir fólk á öllum aldri Gítarkjensla er okkar fag Gítarskóli Íslands, sími 581 1281 gítarskóli.is Ný námskeið hefjast 3. oktober Innrutinu síma 581 3730 Dansrækt Jóðesbjö Líkansrækt fyrir konur er þátturinn ESB neiað já 50 dagarinn 2003. september í dag og við erum með goða gæsti hjá okkur fyrsti, Kristinn H. Gunnarsson fyrirhund alþingismæður og Elvar Örn Arason, Arason stjórnmálafræðingur og við vorum að ræða hérna já, meðal annars áðan um hvernig stendur á því að, að hérna, ákveðni flokkar á Íslandi sem eru eiga sýstu flokka um alla Evrópu sem eru já, eins og sjálfstæðarflokkurinn sem eru hlindir erubusambandinu eh, að þeir skuli vera svona ansnúnir og, og svo nefndi þú eins og vinstri flokka í Svíþjóð og græningja og flokka þetta vinstri flokkar í Nóri og e, við hafa verið mjög ansnúnir erubusambandinu þannig að hvernig, getur þú skýrt eitthvað þetta, hvernig, akkur þetta raðast svona skringilega millir landa? Já, já, flestu stöðum er þetta náttúrulega sko eh, Þetta er náttúrulega efnaðasbandarlag Já, já, að flestu stöðum er þetta sko flokkar sem er lengst í vinstri og flokkar sem er lengst í hægri sem eru ansnúðunir í Európa-sambandinu. Eh, þeir eru það á, á svona kannski ólíku fósendum. Þeir sem eru hvað lengst til hægri líta á Európa-sambandinu sem eitthvað svona social-demokratís, social-system. Miðstyrningar apparat. Eh, Miðstyrningar apparat og, og ætla þú sett ekki í þeim hópi. Ég er ekki, ég er ekki, ég er hvorki til hægri en í hösturreitinu. En hérna síðan er það þeir sem er lengst í vinsti þeir líta á Európa-sambandi sem, <laughs> sem líta á Európa-sambandi sem Eh, eitt allsarjar eh, kapitalist apparat markas, markas fyrirbæri þannig að það er alveg klártmála sko, greiði fyrir resti stórfyrirtækja og kúum alltíðuna þetta er svona tortrygni tortrygni á alltíðavæðingu og svo leiðis en hvað síðan er eins og kratar sem mjög hrifnir að þessu út um alla Európu, hvað er? Það er nú ekki bara kratar því að, því að stæðst í hópinu á Európatinginu eru hófsamir eh, hægræminn það er stæðst sko. eh, þú kallar það krata ég kalla, <laughs> kalla kristila demokrata krata ég, já. Já, en, en það eru stæðst í hópurinn á erfutninginu eru, eru, eru hæri minn og, og ríkistjórnir flestra stæðstu erfupeikjan eru hæri stjórnir eins og er já eins og er Hvað, hvað finnst ykkur með um þessu nýju tíðenda Tyrkir séu að verða af, afhuga aðild nú að þeir verið í byðsal Evrópusambandsins mjög lengi hefur eitthvað, eitthvað veltað þessu fyrir ykkur? hvaða breytinga þetta getur? Ég held þeir séu bara orðin mjög óþölmaður og þeir séu að reyna að þrista á Europasambandi að fara að gera eitthvað í, í þessu mál Ná og nefnir Þetta sé svona ákveðin, ákveðin Krist, að það þeirra hálf En Kristinn, þú með þína alla þína reynslu að hérna, þingi og störfum eh, í stjórnmálum hvernig metið þú svona uh, þetta, svona máli pólitist hérna heima er, er til og meins Fransson flokkurinn er hann uh, hefur hann algjörlega snúist með formanni sínum og til landstöðu við Europasambandið eða hvernig eh, metur þú svona þessa stöðu innan flokkana er, er og svo eru innan vinsti græna vissulega eh, framámenn sem eru, eru svona sympatískir kakart Europasambandið Ég held að sko <clears throat> hvað var að framsvöndaflokkin þá held ég að anstæðin sé mjög mikil við aðelda Europasambandið þar á hafi alltaf verið e, það vext allt sá hluti sem var hlindur að mér svolítið viðræðan með Európa-sambandi, ég hugsa að hann sé miklu veikar en núna en áður og framfram okkur sé e, mun einsleitar í þeim efnum en áður var í anstöðinni en e, það sem ég held sé kannski stóra spurningin varandi Európa-sambands aðaldi er sko hvernig e, mun efnahans raunir breyta afstöðu Íslendinga þegar hortu til lengri tíma til þessa máls og það kann að vera að það gerist mm -hmm. reyndar í báðaráttir hún getur uh, breytt afstöðu sumra sem eru hlindir aðild og gert þá ansnúna en máli getur líka uh, un, unnið á hinvegin að margi þeirra sem eru ansnúnir aðild að Europasambandinu verði fylgjandi því Þá vegna þess að þeir telli að okkar stofnarnir séu bara veikar til að við stöndum einn Efnaðsrunnið hefur sko sínt fram á verulega veikleika í, í íslensku stjórnkerfi sem að við þurfum að átt okkur á og, og ræða í fullur alveg hvernig við getum tekið á Eitt möguleikin kann að vera sá að gangi erfusamband og fela öðrum verkefnin að vissu marki, ég byrju öllu leiti mm -hmm. e, eh, en kannski kunna meina sjá aðrar lausni sem að til þess að úrbóta sem að, að gera okkur kleift að, að halda sömu afstöðu öfur ansnúin. Ég tek sem dæmi að eftirliststofnarni hafa algjörlega bröðist í, í aðræðanda efnaðsraunsins og það virðist vera sem íslenskar efnaðsstofnarnir valdi ekki verkefni sínu mm -hmm. bæði vegna fámennis, vankunáttu og hagsmunatengsla eh, sem að raun og veru lamaði eins og fjármál eftirlitið Eh, en við sjáum líka að þeir sem áttu að ráku bankana þetta ávið um þá líka þannig að þá spyrir maður sig sko er, eigum við ekki til nú að mannskap hér á landi að færum og heiðarlegum fjármálamönnum til að reyka banka reynslan er ekki að gefa okkur annað svar en það að, að, að það sé bara því miður þannig að, að þetta sé bara gjör spiltur hópur vanhæfra manna sem endur í, í, í gífurleiri græki og fyrirleitni e, mm. er þá svarið að reyna að fá útlendingar til þess að yfirtaka þessa starf sem eða einhverja leiti, ég vil egna halda bankunum, þannig við fáum skapleira bankakerfi mm. með skynsaleiri stjórnendum e, eigum við að hugsa það að fá erlenda aðlað til þess að annast eftirlistar sem er Ég finnst það getur verið laust fyrir, fyrir mig sem vil vera utan Európa sambansins að eh, það getur verið laust fyrir sjálf þetta Ísland að semja við erlendan aðalega hvort sem það eru stjórnvöldi í einhverju ríki eða jafnvel Európa-sambandi um að annast þennan þátt málsins mm -hmm. Þannig Kristján, við horfum náttúrulega útlendinga á vandraðin hjá matsfyrirtækjónum og, og all villisann sem vall upp úr þeim og vandamann Írlandi, Greiklandi mm -hmm þessi fyrirtæki erum öll meira minna innan Europasambansins og hefðu átt að hafa aðgang að öllu svo hæfa fólki það er ekkit endilega tryggt með því sko. Eini, við þurfum eiginlega að passa okkur sjálf en við þurfum að ræða þessa luti við þurfum, við þurfum að viðurkenna veikleikana mm. og síðan að velta því fyrir okkur hvernig getum við bætt úr hvernig getum við komið vekk fyrir að þetta veri viðvarandi veikleikar? Eitt, eitt af því sem ég finnst bara skjóta einni, sko, frá eigin bröst að mér finnst oft verið að leta öðru sem lausna á spillingu fræði og einhverju svona dóti en samt eh, er næg spilning í Európa-samtöðinu til útflutnings eh, í raun og veru þau <laughs> aflögu fær sko og eh, verðum, við verðum að axla þessu ábyrg sjálf sko og það er að maður horfir á svona galdralöfnis og Európa-sambandi þá, þá leysum við ekki málinn sjálf þá bara frestu við því það er hættan en fyrir ekki ég ætla ekki að taka fram fyrir þér Ég er bara að taka undir mig Kristni sko ég held að lærtum mér af rannsóknarskíslunni og sé sá að, að okkar stjórnsísla var ekki í stakk búinn þá hún er algjörlega vandbúin og, og, og, og það er eitt af því sem við þurfum að læra og það er náttúrulega til mismöndi leiðir, ég meina hann er að tala um eina leið að semja við eh, eh, einhver, einhver vin, vinnveitt ríki um eins og fjármála eftirlit og svo leiðs, það er ein leið en ég held að það sé bara mjög betri leið að gangin er upp á sambandið og taka upp þá þar starfsættir sem hafa, er að virka þar staðan fyrir að vera að finna upp hjóli En er, e, sko, spurningin er sko, eru þeir að virka þar? Eh, Finnst ég það? Eh, fyrir þið ekki svona mismönd eftir hvernig til þess þjóður hafa að hafa sinni mjög málum skynsalega gríkir ekki Svona getur þau sko tekið bara alls konar mitsvísandi dæmi yfir eurursamtunni Ég held að þetta snúist bara um hvernig haugðum við okkur Við verðum að axla þessa ábyrð hvort sem við gungum inn eða ekki og meðum ekki ímynd okkur að neitt annar sjá um þetta Já, Já getur við treysti sko að komandi árum að þá verði við völd í fjármál eftirlitinu verði við völd í selabankanum eða í stjórnmálaflokkunum menn sem láta almenna hagsmunni ráða en ekki pólitíska vini og uh, líta ekki á það sem, sem, sem helsta verkefni að sópa undir teppið málum sem að varðar stjórnmálaflokkin sem þeir eru í menn að mm. það er einn stóra ógjafin í þessu er að að við vorum með eh, vorum með Daví Watson í Selabankanum það var enginn til að taka á honum hver átt að taka á honum hver átt að segja að Davíð, þú átt ekki að lána peninga þú átt ekki að lána 300 miljardar til vískitabankana laungu eftir að Selabankin er búin að e, sjá það að það er ekki hægt að lána þið meira en hann gerða samt og fann hjáleiði í gegnum Sparisjóðabankan Já, menn getur náttúrulega týnt til alveg ótalmöld dæmi mjög slegt. Já, þetta er vandamáli sem við þurfum að glýma við og við þurfum að leysa. Ég vil helst leysa þau þannig að við þurfum ekki að leita til erlendra aðela til þess að, að, að yfirtaka ábyrg eða eftirlit eða ákvarðanir af því að reynslan segir mér að okkur hefur ekki engi best að gera þetta sjálf, allavega reynsla frá 1918. En, en við þurfum að fara yfir þess aðrið og við getum ekki neita því að þarna eru veikleikar sem við þurfum að, að leysa úr í, í bandaríkunum var ákveðið að eh, taka 700 miljardar dólara úr, vas, úr vasa almennings til þess að borga út bankana sem síðan borga úr síðan bónusa Vist, útlendingar eru, það er ekki skortur að hæfu fólki, það er líka engi skortur að gráðu fólki og spiltu í útlendum ég held að eins og við segjum að allt þetta hljóttum við að þurfa að vera að, ég, en ok, en, en hvað annað getur við sagt, menn hafa maglega bent á það að, að hérna, efran virðist að vera mjög áhuga, áhugaverður kostur Kristján, er þú ekkit áfram með það að við þurfum að fá efru hérna? Nei, ég er ekki áhuga maður um það en ég viðkenni það að við getum ekki haldið út í íslensku króni í, með frelsi fjárhundsflutninga algjör eins og verið hefur það verður að vera takmarkanir á því hvað menn með að gera mikið þeim efnum að því að mm. aðgerða svo lítið Það er mhm. brot á eðsamni Já, já, það er brot á eðsamni og það getur vel verið að, að einhver síður sé skynsaletta okkar halvu að ef, við, ef það er nýðustan að halda út í sjálfstæðin gjaldmiðli að reysa þær skorðu þannig að við getum varið hann en, en í megin andruðum er ekki gjaldmiðli sem er vandamáli heldur efnahastjórnuninn á hverjum tíma mm -hmm, mm -hmm. ef hún er í lægi þá er gjaldmiðlin yfirleitt í lægi líka ef minn eigða ekki um efni fram þá ráða minn sjálfur e, eh, sinni framtíð en ef menn mm. skuldsetja sig bæði ríkissjóður, heimili og fyrirtæki og sérstaklega aðalum erlendis þá eru menn að selja sig á vald þeirra mm -hmm. og uh, bú, koma sér þá stöðu sem er ráð ekki við við erum mjög, mjög vandri stöðu vegna skulda fyrst og fremst mm -hmm. og mhm. þess vegna þurfum við að fá alltaf að gælda yfir sjóðin til þess að hjálpa okkur og við höfum einhvern annan til að hjálpa okkur og uh, það er vegna sem við eittum um efni fram mm -hmm og við þurfum að temja okkur efnahansstjórn sem að gera það ekki og ef við gerum það þá er yfirleitt hlutinir lægi Einmitt. Hvað heldur þú um uh, eh, eh, gældmiðlin og krónuna Kristinn segir, hann hefur ekki trúa því að við fáum sama að fjármannslutningar verði jafn frjálsur eða er voru og ég, þú það, segir að það sé að brota eða e samlunum Ég er að hluta til sammála Kristni og við erum alltaf svo ósamlum leiðir en ég er alveg samfélag um það að, að hérna núrandi ástand, ástand er bara áhersin á lokað haftakerfi og, og, og leiðin út því er að taka upp efruðna sem gælt meil og þá mm. munum við munum við fara í svona rætt rað, uppbyggingafelli Fáinga elenda fjárfestingu og auka atvinnlífinu og við þurfum að búa atvinnlífinu okkar sambælega aðstæðir og, og, og gerist í nákvæmleitunum mm -hmm. það er mm. bara alveg klart mál þegar ég hef mjög, verulega áhugjur að eftir þetta sjöun að nú hefur þjóðatekur að mann uh, hérna orðin miklu miklu læri í efrum talið heldur en að voru fyrir hrun og það er ég svolítið hrættur um það að við erum núna orðin eiginlega viðskila við hinn Norðlöndin og við getum ekki kannski bóðið upp á að tekur langan tíma að vinna okkur útrúsum Erum við kannski bara orðið 2003? Og, já, það er bara, en við erum búin að dragast aftur og það er mjög slæmt og það hættan er svo að ung fólk vil, vil muni flytja spurt ef að við getum ekki bóðið unga fólkinu upp á aðstæður sem að gerist best í nákvæmlega mm. og það er mjög hættur og ég held að, að hérna, við getum alveg komist upp með þessari krónu það tekur bara óra langan tíma og við erum ekki að bjóða aðluninu upp á það sem að það er aðstæð sem við þurfum að bjóða en hefur einhver fólki, og, eh, fyrirtækjum ja. og heimilunum í landinu mm, þeim er eh, Jú, jú, en þó að við tökum upp eurri eða dollar sem eru sennilega skynsanverða, það er er, eh, ein, þeir gera enga aðdóðsendu í það bandarækjumenn þó við tækjum dólar og það er fljótvirt e, eh, að gera það mm -hmm. að þá breytir það því ekki en við þurfum að í megin aðriðum að gera það sama við þurfum að semjum okkar skuldir við þurfum að borga þær og við þurfum að hafa okkur skinsamlega í fjármálum ríkisfjármálum, fjármálum heimilana og fjármálum fyrirtækina ef hann losar okkur ekki undan því Nei, nei, þetta er alltaf svona Ég er alltaf svo leið Ég er alveg sammála <laughs> Við þurfum að vera skynsum og það er engin löst annur en við séum skynsum og sínur aðdild Við þurfum alltaf að gera það Alltaf að gera það En efran hjálpar okkur til þess að gera það Og agar okkur Og agar okkur og það er það sem við þurfum við þurfum að gera og það, skilju við þurfum að aga okkar hagstjórn og í saga okkar efnarsmálum er ekki mjög en, en skelvileg en er ekki, en er ekki rétt að ef við lest taksu í Íslands að, að, þá erum við efruðan er leið út úr kollsteipu hakkerum en það er enna sem hún geti gert hún geti gert okkur eh, mjög erfitt fyrir að sína rátteild og við getum ef hún sínir stöðu drangt hittastig það er náttúrulega er, leið, kláru, að, að segjum að við varum efruð hérna hún var viðvarandi ekki rétt skráð með við aðstæður í okkar hakkerfi bara einhverjum ástöðum að veri við séum alltaf mikið, mikið frambáð orku, við séum alltaf aflögufæri með orku og prótin og það sem ekki er eftirspöðin þetta er sömur hlutum í Evrópu og Evrópa í hálfgeirið læð mm -hmm. við getum lendið því að vera með alveg kolramt skráða mynd sem hétti Evra og þá myndum við taka rángar ákvarðan í okkar efnarslífi mm -hmm. og hérna það er að saman við höfum verið upplegunum undanferðin og við vorum alltaf sterkamynd en nú verðist þess að og okkur líka það ekki afleggingin í kottsteipa Nú er náttúrulega eins og ríki í kringum okkur, eins og Danir, þeir eru með, með í raun og veru með efruna, þeir eru með ná, nátengta við efruna mm, og með mjög afnarku viðbörn. Þeir eru náttúrulega inn í Európu bara. Inn í Európu, já, og eins með færinga, þeir eru með dansku króna, þannig að þeir eru faktið séð með efruna og þeir geta alveg lifað við það. Mm. Þeirra, þeirra, hérna, þeirra eh, útvægsmenn, þeir, þeir eru mjög sáttir og ég hef ekki heyrt á... Þeir eru spurt, já. Eh, ég hef allavega ekki heyrt á kvarta en, en, en allavega þeir geta að lifa við, við, við að vera í þessu við, nána, heyr... Eh, nána myndsamstarfi Svo heyrum við í kannski eins og grekjum og öðrum sem maður vildi mjög gætnan ekki vera með evru maður geta verið sankjörnins að vera með sín eh, ferðamanniðina og, og komast fyrir upp úr öldudalunum Jú, jú, það, er, það, er, það, er, það eru ákveðinir kostir og það eru ákveðinir hérna, það eru kostir og gætla við að vera í í, í myndsamstarfinu og, og, og hérna en, en ef höldum, þeir Evropasanstæðingar þeir einblýnir svolítið á bara gallana Já við gerum það og við, við, við, við vitum að það er ekki eftir snúið sko það er ekki tækt að það er ekki tækt að hætta við eftir að búin að taka bara mynd það er afskaplega erfitt mm, En okkur var talið trúum það hérna á sín tíma við vorum að tala um það að væri svona alls konar bábiljur að báða búa hjá þeir sem að væri fylgjandi aðeild og þeir sem að væri ansnúra aðeild og það okkur var talið trúum það á tíma að Ísland væri vegna krónar væri við á undan öðrum þjóðum að koma okkur út af kreppin mm -hmm. og þetta held ég að sé mýta ég held að, ég held að, ég held að sé aldrei, aldrei í sögunni held ég að Ísland hafi komist út úr kreppinu undan öðrum þjóðum ég hef aldrei ég hef þetta öðruvísi, ég hef bara fullist að við myndum komast upp úr kreppinu fyrir en ella og reynum að reykja það <laughs> já já Ég er nú eiginlega ekki mjög björnsýrni við erum að fara illa með þessari tíma þá því greppan skall á, það er liðin tvö ár og við erum ennþá að fyrir aðal orkan í að rýfast um fortíðina, um ábyrðin á henni það er alltingjur undirlagt af deilum um fortíðar uppgjör e, eh, Þjóðin er upptekinn af því að losa sér undan skuldunum sem á henni kvíla mm -hmm og orkan fer í að reyna að koma þeim af sér yfir á einhvern annan með einhvers konar málflutningi svo þið þekkið þannig að það er eða sínu bara deilur um það að, að fólk vil vil koma skuldunum, það finnst það ráð mikið það eru ósangjarnar og koma þeim á einhvern annan og, og, og það er verið að deilum það núna takast á um það hvar þessar skuldi lenda á meðan þá tökum við ekki á því sem við þurfum að gera mm -hmm. því að það sem myndi hjálpa fólki best er að við næðum tökum á okkar fjármálum Eh, til langstíma þannig að útlendingarnir sem að lána okkur peningana hafi trú á því að við sem komin á beinubröðina þá fer gengi krónuna stíga mm -hmm. þá gengi, Já, ja. og þá fara skuldirna að læka mm -hmm. en við erum að neyta okkur um að vinna okkur út úr vandanum með því að eigða öllum tímanum í deilur um þetta og, og taka ekki til í okkar eigin ranni á meðan mm -hmm. því, mhm. að, því að það bara gerist ekkit það fer allir allir tím og orka í þetta, í þetta uppgjör Er ESB máli kannski eitt af þessum sem að klýfur þjóðuna meðan þetta að vera róa í takt? Mér finnst það ekki tímabært að, að taka upp deilur um aðelda að Európa-sambandinu á þessu tíma, mér finnst það mísir á því satt að segja. En, en, en ertu, mm. ertu á þeirri skoðin að, að draga byrjum svolítið tilbaka og, og, og telur að það myndi eh, læja þessar deilur eitthvað eða? Ég tel það já, ég reynda að setja fram þá skoðun fjörða janúar þessu ári, hálfa ára undan öðrum <laughs> í písli sem að likur fyrir. Já, ég er af því að það ég draga, draga umsókn tilbaka e, vegna þess að ég tel algjörða þýðingalust að, að gera neitt samning eða láta kjósa um hann núna. Ég tel að hann auki á erfiðleikana með því að búa til nýtt mál til að deila um því þetta er náttúrulega mjög stórt mál og deilur um það er um verða auðvitað mjög harðar mm -hmm. það er ekki hjá því komist og eh, <clears throat> Íslendingar eru bara ekki tilbúin til að vera í Európa-sambandinu, við vorum bara viðkjörna það hvernig lefa þjóðin að skera úr um það hvernig tala hvernig tala Íslendingandur um, um þetta mál jú að þeir alltaf gangi í Európa-sambandi á alls konar eigin forsendum þjóðsum að eh, ætla sér það að fara inn í ykkur samstarf og setur uh, eiginlega fyrirvara af öll helstu mm. atriðin og býr sér til <laughs> sérskoður og alltaf sér fara að semja um að breyta grundallra atriðin um Európa-sammansins hún er bara ekki tilbúin til að gangi Európa-sammandi Nei, jafnvel aðelda sinnendir þeir vilja fá já, já. margar undanþáður En eh, hvað séu þú, Elvar? Myndið þú ganga inn eða fengjum yngar undanþáður? Nei, ég myndi ekki ganga inn í Európa-sambandi upp á, ég myndi að samningurinn þarf að vera góður Hvað er góðu samningur á þínum að þið? Eh, samningur, er, góðu samningur er sá sem tekur tillit til okkar grundvallar hagsmuna og það eru sjáurútismálin og, og öðlitsamálin og, og, og síðan eh, mun ég binda Já. mikla voni við gældrismálin Möndu þú vera samlag, getur þú fallist á mig Kristna þetta sé kannski ekki rétt í tímin við sem við kannski ekki bestu samningstöðun og þetta sé ekki við erum ekki tíma fyrir þetta núna þessa, þessa, Ég er algjörlega ósamlega því Ég er algjörlega ósamlega því að, að rétt í tímin, það er ekki til neitt ákveðin réttu tími að kjósa um Europasambandi er, er sáttalið. Það er eina leið, færa leiðin til að skera úr um það mál og hún verður það, þetta verða er, þetta verður erf, erfitt mál, ég meina þjóðin er klófin, en þetta er svo leið sem að nákvæmlega þjóðin hafa farið gegnum og allar hinn hin orðlöndin hafa öll gefið hérna, sínum borgunum færi á kjósa en, en um þetta verið, mikið var mál. En hefðu þú verið á móti því að við hefum kosið um það hvort við ættum að sækja um hefði ekki verið mjög líðræðslegt og, og kynna máli vel fyrst og, og fyrir þjóðin og, og spurja hann og svo hvort þetta væri gott að það er engin aðri farið þá leið það, það er engin aðri farið þá leið ég er bara ósamlega þegar leið ég veist að Ná, það er því kostningar um, um einhverja Vist, móti þjóðræðskókröslum ég er ekki móti þjóðræðskókröslum ég held bara að, að samningurinn hann þurfa að líka á borðinu og þannig getum við tekið afstöð til Lissabónu sáttmálinn liggur á borðinu Já, það er Reglur, ekki það sama klubins. á aðlöfuna saman því að þú veist að, að að þjóðir hafa fengið eh, fá sér samninga semja sinn eins og Malta en og hann er að koma upp fyrir hann utan eins á þeirra möldu þjó bætið og hann er brættið um, um það er undan þá sem að þeir fengu en þú getur ekki fengið undan þá frá Evropasambandinu, það er eiginlega rauninni það þú getur fengið ykkur að sér eins og þú segir gegn ykkur sérstökum hafsmunum en Evropasambandi er Evropasambandi og því líst það er að það kynna sér það og það getur bara velverið að, að Íslandingar hefðu samt sagt nei í Evrópussambandi vill ekkert fá Ísland inn á þeim fórstundum sem Íslandingar leggju þeir vil ekkert fá þjóðinn sem vill ekki verið í Evrópussambandi þeir vilja fá þjóðina inn gerðan ef að við erum sammála þeirra megin sjónæmiðu og það er þetta eðli afstæðan þeirra hálfu Þeir eru sammálum ákveðingur Já, já, já og, og sjáum það bara til dæmis eins og um æsseif máli það sem er Evrópulöggjöf sem við yfirtökum það likur alveg fyrir hvernig hún er Hún, og hann likur alveg fyrir hvernig eh, dómsmál muni fara fyrir Evropadómstólum og ég tel að, að eftirlis að dómstóli, eftir dómstóli muni sko falla að mótu okkur í öllum atriðum en Íslandingar, allir stjórnmálaflokkar á Íslandi tala samt þannig eins og Íslandingar getur verið með sér skilning á þessari lögjöf mm. Hm. En hvað er þetta eiga menn inn í Europasambandi? En nú erum við látt þar svona. En nú er tímin okkur alveg á þrótum, eitthvað lókum, Kristinn, þú mútið vilja segja, svo spyrir þig alveg líka. Ég ekkit annað en það, ég held að umræða um Europasambandsadelt, hún, hún er á danskrá og meðal hans út af þessari umsókn og hún verður það næsta árum og ég er bara hver til þess að mér ræðir það heiðarlega og opið að báða vegu mm. og notum hrunið til þess að gera upp okkar stöðu mm -hmm. ég held að við vorum bara að fara í gegnum það lið fyrir lið mm -hmm. það er margt í því sem að ég sé sem að hefur gert það verkum að trú mín á, á getu íslenskra stjórnvalda hefur bílað og, og ég vil fara yfir það lið fyrir lið hvernig við getum unna okkur út úr því Takk fyrir það já. Já, ég vil bara taka undir mig Kristi að eh, ég bara vona svo sannlega að umræðan um kostu og kallar verði heiðarleg og hún verði málefnaleg og fólk velti þessu málum fyrir sér vel mælt Herði, við, Andres, við, við þökkum þeim Kristni Hákunnarssoni og Elvari Erni Ararssoni fyrir að koma í þáttinn og segja um frá sínum sjónumum þetta var mjög frólegt mjög málabænt og frólegt þátturinn ESB neyði já, já segi takk fyrir í dag og við verðum aftur hérna næstu fymdag Við óskum íslenskum bílegendum til hamingum með niðurstöðu hæstaréttar um ólögmæti gengist fyrir lána þá getur þú loksins selt bílinn þinn og keitt þér nýjan. Og það er um að gera að spara peningana þína og selja bílinn þar sem þú borgar hlægilega lág sölulegn. Bílarsalun Hauðahöllin, Tangabryggi 14-16. Gél ísbrautun án skurðaðgerðar. Fristipennin fjallægir bletti og vörtur. Húðfæðurnarstofan skipolti 50C, sími 533 1320, 533 1320 þegar þið vantar leigubíl. BSR 56 10000 10% afsláttur fyrir eldriborgara. BSR 56 10000 Vissir þú að í PAF færðu þráðlös heyrnartól fyrir heyrnarstjarta til að nota því sjónvarp og útvarp. Velkomin í PAF grensásvegi. Haustvörurna komnar, glæsilegt og vandað úrval, sævar Karl Bankastræti. Reykjavík, Akranes, Borganes, Ísafjörður, Söðakrókur, Akureyri, Fellabær, Höfn, Fólksvöllur, Selfoss. Sama verð um allt land. Leitaðu ekki langt yfir skamt og konti í skoðunafær til okkar. Frumherji, örug beifræðaskoðun. Nutt, nutt, nutt. Tilbóð krónu 3500. Jóðbíja Hilsulind, sími 823, 822, 810. Skarthúsið auðlisir, ný sending af fallegum hettutreflum, Skarthúsið laugavegi 44 eru þessi óæskilegu hárað pyrraðig. Með IPL e varanlegri háræðingu losum við þig við óæskileg hár nánast hvaðan sem er af líkam og andliti. Árangurinn er frábær. Snirti miðstöðunlan kom húsi vestlunarinnar kringlur í sjö. Snirti nutt og fótaði gæðastofa. Alicante með Vita. Beint flug með Æslandir verð 63.900 krónur. Vikulegt flug frá 14. april út september 2011. Nánar á vita.is Flokkarar takið eftir. Nú á að flokka allan ráftættjúrgangi þar til gerð í láta á gámastöðum. Við sjáum um framhaldið. Efnamótakan. Kaffivélar í miklu úrvali. Bæði til að hella upp á á gamla mátan eða expressovélar. Bjóðum upp á leikutjur eða til kaups. Hafðu samband eða skoðið úrvalið inn á kerfi.is. Kerfi fyrirtækja þjónusta sími 564 1400. Við elskum kaffi.